Pa smo govorili o nekim propisima vezanim za ovaj hadis i kazali smo da ćemo nastaviti govoriti o ovoj temi i ovoga puta, jer je hadis koga prenosi Ibnu Omer koji dolazi nakon toga, on je 16. po redu i ima usku vezu sa hadisom koga prenosi Ebu Ejub el-Ansari, radijallahu ta'ala anhum. U ome hadisu kaže Abdullah ibn Omar ibn Khattab, رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة Popeo sam se jednoga dana na krov kuće, ili to je ona završna gore ploča na kući, budući da nije bilo krovova, ti danas ima u arapskom svijetu. Popeo sam se, kaže, na krov kuće hapse, pa sam vidio poslanika, sallallahu alaihi vseleme, kako obavlja fiziološku potrebu, okrenut svojim prednjim dijelom prema šamu, a okrenut zadnjim dijelom tijela prema Kjabi. Znači, kaže Ibn Omar, ome hadisu, popeo sam se jednoga dana na krov kuće Hafse, njegove sestre, i vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve kako obavlja fiziološku potrebu okrenut prednjim dijelom tijela prema Šamu, a zadnjim dijelom tijela prema Kjabi. Prvo o čemu smo govorili u prethodnim hadisima, to je da se upoznamo ukratko sa sirom prenosioca hadisa ashaba. To je Ibn Omar, Abdullah Ibn Omar, Ibn Al-Khattab, radijallahu ta'ala anhuma, Ebu Abdurrahman, poznati papih i učenjak u Medini, zahid i bogobojazan. je na bitci na Hendeku i u bitkama nakon Hendeka. Kada je bio dan Uhuda, kazali su mu da je suviše mali i da se ne može boriti. On je rođeni brat majke vjernika Hafse. Rođeni brat majke vjernika Hafse. Pohvalio ga je poslanik sallallahu alaihi u brojnim hadisima. U jednom je hadisu rekao dobar li je čovjek Ibn Omar osim što je klanjao noćni namaz pa je ostavio obavljanje noćnog namaza. Pa se kaže da nakon toga nikad više nije ostavio noćni namaz. Prenosi puno hadisa od poslanika sallallahu alaihi wasallam 1630. I on je jedan od onih el muktirina o kojima smo govorili. Znači da prenose puno hadisa od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Bio je jako precizan u prenošenju hadisa pa nije dodavao niti oduzimao. Nego je prenio onako kao što je čuo od poslanika sallallahu alaihi wasallam. On je jedan od oni ibadila, od Abdullaha. Ibadile je množina od riječi Abdullah. Imaju četvorica. Ibadile. Jeste čuli za Ibadile? To su četvorica ashaba koji se zovu Abdullah. To su Abdullah ibn Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas i Abdullah ibn Amr ibn As. Tako je. Ibn As ili ibn Amr ibn As Ibn Zubeir, Ibn Omar, Ibn Abbas. Oni se zovu Ibadile. I oni su spomenuti njih četvorica zato što su svi bili mladi. Iz pozne skupine ashaba. Iz pozne skupine ashaba. Zato Ibn Mesaud nije ubrajan među njima. Inače, oko 300 ashaba poslanika sallallahu se zvalo ovim imenom. Abdullah. Ali ova su četvorica izdvojena zato što su bili učeni i puno su ljude poučavali, a bili su a bili su mladi, a bili su mladi, pa su dugo ostali da žive, pa su ljudi bili potrebni njihovog znanja. Pa su dugo izdavali fetve i dugo pozivali, jer je uzvišenog Allaha te jer je ibn Mesud umro relativno rano u odnosu na njih. Pa kaže Imam Bejhehi, kada se oni na nečemu slože, njih četvorica, onda se kaže to je Mezheb i Badila. To je Mezheb i Badila, znači Mezheb ova četiri ashaba, Abdullaha ibn Amra, ibn Laasa, i Abdullaha ibn Zubeira, i Abdullaha ibn Omara, i Abdullaha ibn Abbas. Kažemo, njegove odlike su brojne, bio je bogobojazan, puno je plakao, puno je postio, puno je klanjao, bio je skrušen i bio je skroman. Nikada nije htio jesti dok se ne dovede niskin ili siroma da jede sa njim. Kada bi neko doveo siromaha da jede sa njim, onda bi jeo. U protivnom, ne bi nikada jeo sam. I volio je da izdvaja na Allahovom putu ono što mu se najviše dopada od njegovog imetka. Pa kada bi mu se nešto dopalo od njegovog imetka, onda bi to izdvojio na Allahovom putu. Jedne je prilike, kako bilježi Ebu Budavud u svom dijelu Zuhd, oslobodio svoju robinju koja se zvala Rumeisa. Imao je robinju koja se zvala Rumeisa i bila mu je najdraža. I kad je vidio da mu je najdraža, e onda je kazao sa slobodno na lahom putu. A kaže, kako mi je Allaha, mrzim, kaže da nešto sam dao radi Allaha, da to vratim sebi. A kaže da nije tako, kaže onda bi je, kaže, oženio. Bila mu je draga. No međutim, oslobodio je na Allahom te barakatala put. U jednoj se predaj navodi da je udao za nafiju, za svoga slugu. Još teža stvar vana. Oslobodio je, najdraža mu on je oslobodio i onda je udaje njemu najbližoj osobi. A to je nafija koji prenosi od njega najviše hadisa. I bio je nafija povjedljiviji za hadis od Ibnu Omara, od njegovog sina Salima. Jer Salim prenosi hadise od Abdullaha ibn Omara. I prenosi Nafija hadisa od Abdullaha ibn Omara. Ali je Nafija bio pouzdaniji. I zato Ibn Abdulber kaže u svome djelu Temhid, imaju četiri hadisa koja je Salim prenio od Ibn Omara, od poslanika s.a.v. A iste te hadise, kaže, prenosi Nafija od Abdullaha ibn Omara i ne, ne veže iz Allahovog poslanika. Pa se kaže da je tu Nafija bio u pravu. Kod četiri hadisa. Pa je bio Nafija najpouzdaniji ovaj, u prenošenju hadisa od Ibnu Omara. Kaže imam Eddara Wardi prenoseći od imama Malika Ibnu Enesa 60 godina je Ibn Omer izdavao fetve. 60 godina se je bavio fetvama i poučavanjem ljudi. Oslobodio je oko hiljadu robova. I drugi potvrđuju ovo što se tiče oslobađanja robova, da je oslobodio hiljadu robova. Nije spavao po noći osim malo, kaže Imam Malik. A spominje od njega Ibnu Šaban da je obavio hiljadu umri. Da je obavio hiljadu umri. No, međutim, Allah zna je da su ove riječi malo sporne. Da su ove riječi malo sporne, jer hiljadu umri obaviti dolazeći iz Medine u Meku na ne bi bilo jednostavno. Tako da ova Došao sam jedne prilike Ibnu Omaru i donio mu 20.000 dinara u jednom međulisu dok je sjedio. I kaže, nije Ibnu Omar ustao iz ovoga međlisa dok to sve nije podijelio ljudima koji su bili prisutni i drugima. Znači, oporučio je kome će se to podijeliti. Bio je jedan od najžešćija ashaba, kako kaže šehol Islam u Taymi u svojim fetvama, Ibn Hajar u svome dijelu, Takrib, i brojni drugi, Imam Sujutija, u Tenuviru Havalik i drugi, da je bio jedan od ashaba koji je najžešće slijedio sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa pa je išao i pratio gdje je Allahov poslanik obavljao namaz, pa bi na tom istom mjestu obavljao namaz. Čak je pratio tamo gdje je Allahov poslanik izvršio nuždu kada je bio na putu, pa bi tako činio. Kaže Nafija, da ste ga vidjeli, kao što sam ga vidio kako to čini, kaže, kazali biste ovaj čovjek poludio. Ide, kaže, stopu po stopu, što mi kažemo, i gleda gdje je Allahov poslanik bio da bi došao na isto mjesto i da bi obavljao na tome mjestu, da bi obavio namaz. Ponekad bi u jednom međlisu podijelio 30.000 dinara. Znači sve što mu dođe od sedake, od zekijata, sve bi to podijelio i raspodijelio ljudima. Kaže Sa'id ibn Musejib, jedan od najpoznatijih tabina, kaže da sam ikome posvjedočio od stanovnika Dunjalu kada je dženetlija, kaže posvjedočio bi Ibn Omar. Dao bi njemu taj šehadet. Kada su bile bitke i neredi između ashaba, Ibn Omar nije pristupio ni jednoj od skupina, nego se je suzdržao i nije se borio ni protiv koga. No međutim, kada je prošlo izvrsno vrijeme nakon tih bitki i nereda, kazao je, žao mi je što se nisam borio. Jer je, kaže, boriti se za istinu preče nego sustegnuti se od borbe. Pa je žalio što se nije borio na strani Alija radi Allahanu. Jer poznato je kod ehlu sunata džemata da je Alija bio u pravu da su u pravu jedna i druga skupina u smislu ičtihada. Pa da imaju nagradu. Međutim, jedna ima jednu nagradu, a druga ima dvije nagrade. Pa je Alina skupina bila bliža, bliža istini. I to podvrđuju brojni hadisi poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi Pa je žalio što se nije borio. Oslijepio je pri kraju svoga života, radijallahu ta'ala anhu. Kaže Ibn je Zinad, Prenoseći od svoga oca, Bebuzinada, Musab, Urve, Ibn Zubeir, Ibn Omar. Sastali su se jednoj kući. Pa je neko od prisutnih kazao, neka svako od vas četvorice kaže neku želju. Šta bi želio? Pa je kazao, Abdullah ibn Zubeir, ja bih volio hilafit. Volio da budem halifa muslimana. Jer je voditi muslimane velika odgovornost, ali i velika nagrada za to. Pa kaže, ja bih volio da budem halifa muslimana. Kaže Urva, ja bi, kaže, volio da ljudi uzmeju od mene znanje. Da ja budem izvor znanja s koga će ljudi piti, odnosno uzimati jeli, znanje. Kaže Musab, ja bih, kaže, volio da oženim jednu Iračanku. Da oženim Iračanku i kaže, volio bi da spojim Ajšu, kćerku Palhinu i tu kćerku Huseinu. Da ima jednu Iračanku i da spoji Ajšu i Sekinu. A kaže Ibnu Omar, što se mene tiče, kaže, ja bi volio da mi bude oprošteno. Da mi Allah oprosti. Pa kaže ovaj radija koji je prenio ovo i kaže vidio sam svakog od njih koji je poželio od ove trojice, mimo Ibnu Omara, da mu se ostvarilo ono što je poželio. Da je svaki dobio od onoga što je poželio. Pa ako nije dobio hilafe, dobio je znači nešto slično hilafetu. Bio je negdje namjesnik i slično tome. Kaže, svaki od njih ostvario svoju želju, a kaže, inša Allah, da je Ibnu Omaru ispunjena njegova želja pa da mu je uzvišeni Allah te barak je otala oprostio. Umro je, radi Allahu ta'ala anhu, u Meki 73. ili 74. hiđarske godine, shodno predajama, u kopanje, u El Mahsabu ili u Serefu, to su mjesta pored Meke, sa blizu pored Meke, ne zna se znači tačno, oporučio je da ga ukopaju van Meke u Hilu, onom mjestu znači, gdje je dozvoljeno boriti se, no, međutim, nisu to mogli zbog El Hadžađa, Ibn Usra koji je poznat bio po svojoj nepravdi. Jedne prilike je kanjao namaz sa Ibn Omarom, pa je okasnio hutpu do ikindijskog vremena. Pa mu kazao Ibn Omar, tebe sunce, kaže, neće čekati. Sunce te neće čekati. Požuri sa hutpom. Pa je kazao, ovaj nepravednik, lekad hememtu en adribe lezi fihi ajnak. Kaže, ponekad, kaže, poželimo Ibn Omara, kaže, da odsjećem ono na čemu ti se nalaze oči. Da mu glavu odsjeće. Pa kaže mu Ibn ako to uradiš ti si onako glupa, svakako. Od tebe nije drugo ništa ni očekivati. Koji kaže, ljudima samo činiš nepravdu. Pa mu se Ibn Omar znači obratio. Pa mu je bilo teško to što mu je rekao Ibn Omar. Teško je bilo El Neki kažu da je on to kazao, da to El ne čuje. No međutim, ispravnije da je to Hadžađ čuo. Pa je naredio čovjeka da ga pogodi sa strelom na kojoj ima otrov. Da umoči vrh strele u otrov i da ga pogodi tom strelom. Pa se kaže da ga je pogodio dok je tavafio. Kad je bio tavafu da ga ovaj pogodio pa je strela pala u njegovo stopalo. Nije u njega, nego pogodila nego u stopalo. U drugoj se predaji kaže da je to bilo dok je odlazio sa Arefata. Pa je nakon toga razbolio se. Pa je došao kod njega El Hadžađu u posjetu. Došao je ovaj dobročinitelj, u posjetu Ibn Omaru. Pa mu kaže, o Ebu Abdurrahman, kaže, ko je to uradio? Ko ti je, kaže, to uradio? Kaže, a šta bi ti njemu? Šta bi ti učinio sa njim ko je to uradio? Kaže, Allah me ubio ako ga ne ubijem. Kaže, Allah me ubio ako ga ne ubijem. Pa mu kaže Ibn Omar, nećeš ti to uraditi. Kaže, a zašto neću? Kaže, neće zato što si ti to naredio da se to tako uradi. Pa kaže, o, Ebu Abdurrahmane, nemoj govoriti ko je. Nemoj spominjati ko je. Jer ako kažeš ko je, ja ga moram ubiti. Znači moram samog sebe ubiti. Ili Allah mene ubio. On je mislio da Ibn Omar ne zna. Pa je tražio onda da Ibn Omara da ne spominje ko je. Pa je nakon toga umro od toga radi Allahu ta'ala anhu. Pa mu je El Hadžač klanjao dženazu. Allah ga ubio. I njemu od Allaha ono što je zaslužio. To je ukratko kap iz sire ovoga časnog sahaba, Allahovog poslanika sallallahu alaihi koji je poznat po svojoj takvi bogobojaznosti i po svome steđenju sunneta poslanika sallallahu alaihi pa ga je Allah te uzdignuo na ome i na budućem svijetu. Kaže ovdje Ibn Omar, popeo sam se na krov moje sestre Hafse, Hafsa je njegova rođena sestra, o njoj ćemo govoriti, inša Allah, kada budemo govorili o vrijednostima džemata. Kada prođemo nešto o namazu, kada budemo govorili o vrijednostima džemata, tada će doći biografija, kratka biografija njegove sestre Hafse. Inša Allah. Ovdje je Ibn Omer se popeo na krov. Je li to bilo uhođenje poslanika, sallallahu Da ide za poslanikom, sallallahu i da vidi šta će raditi. Nije sigurno, jer Ibn Omer je dobro znao propis uhođenja, nego se je to desilo što mi kažemo slučajno. Slučajno. I riječ slučajno, da ovdje iskoristimo priliku pa da kažemo, nije zabranjena u islamu. Kao što neki kažu, ne smiješ reći slučajno. Ne smiješ reći slučajno ako ciljaš time slučajno da to nije Allahova odredba. To sigurno neće kazati i nevjernik to čak ne kaže. I nevjernici vjeruju da je Allah nešto odredio i tako dalje. No međutim da kažeš slučajno, ovdje se misli slučajno bez prethodno dogovorenog termina. Ništa više od toga. Sreo sam čovjeka slučajno. Ima li musliman da misli slučajno bez Allahove odredbe? Sigurno nema. Nego misli, nismo se dogovorili, nego tako se desilo. Ili ja ga trebao i sve ovoga. Slučajno. Nismo se dogovarali. Ali Allah dao da tako znači bude. Pa u tom slučaju znači dozvoljeno kazati slučajno. Pa Ibn Omer ovdje slučajno vidio poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači nije to ciljao, niti mu je bio cilj da ga čeka. Kaže Kadija, ja Postoji mogućnost da je Ibn Omar pratio poslanika sallallahu alejhi da bi vidio šta čini, da bi nakon toga mogao da pouči ljude, pazeći naravno na svoj pogled, da ne gledajući znači u avret i ono što je zabranjeno. Pa postoji mogućnost kaže da je pratio. No međutim, ovu mogućnost koju je spomenuo Kadija Jav poznati malikijski muhaddis pravnik, slabi i njoj se protivi predaja koju obilježi imam Buharija. Iz ovoga opet se vraćamo na pravilo koje smo spominjali, koliko je bitno da mi prikupimo sve predaje koje govore o jednoj temi na jednom mjestu. Da ne uzmemo jedan hadis, ne uzimajući sve njegove verzije i da radimo po njemu. Pa nam je jedna druga verzija koju imamo Buharije olakšala puno ovdje i pojasnila nam, pa kaže Ibn Omer u njoj, jer tekejtu feukabejti hapsate li babi hađeti. Popeo sam se na krov kuće od hapse zbog nekih mojih potreba. E sad da kažemo nekih mojih potreba da pazim poslanika sallallahu alejhi daleko je. Nekih mojih potreba, imao nekih svojih potreba, pa se je tako desilo slučajno, je da je vidio poslanika sallallahu da obavlja fiziološku potrebu. U predaji drugoj koja se nalazi kod Buhari i kod muslima vidio sam ga kaže kako sjedi na dva čerpića. Kaže kad i ja opet kaže postoji mogućnost da su ti čerpići bili pričvršćeni na tom mjestu i da je to mjesto bilo i onako za obavljanje nužde. Pa se kaže Allahov poslanik nije tada mogao lako okretati lijevo desno ako čerpići tako stoje, pa je tako obavio jeli, prirodnu potrebu. Pa ćemo, spominjat ćemo ovo još kasnije kada budemo govorili o mišljenjima. U ovoj predaji se kaže bio je okrenut prednjim dijelom tijela prema šamu, a zadnjim dijelom tijela prema kjabi. Ovako je kod Buhari i kod muslima. U predaji, kod opet Buhari i muslima, kaže se bio je okrenut prednjim dijelom tijela prema Bejtul Makdisu. Prema Kudisu. I to je isto značenje, jer je i Palestina sama pripada, jel, Šamu. A kod Ibn Hibana u njegovom sahihu, da je bio okrenut prednjim dijelom tijela prema Kabi. A zadnjim dijelom tijela prema Šabi. Prema Šamu. Obrnuto znači. Allah zna najbolje šta je istina, no međutim, najbolje je uzeti predaje koje sam uzeti kod Buhari i kod jer se desilo ovo jedan put, nije se ponovio ovaj slučaj, pa je najbolje kazati da su predaje koje su kod Buharije, kod muslima, naročito što imaju dvije verzije, da je okrenuto jednoj prema Šamu, u drugoj prema Bejtul Maktisu, da je ispravnija nego da je bio okrenut prednjim dijelom tijela prema Kjavi. I tako se lahko desi kod ravija koji prenose hadise da znači da obrnu i ovo se zove maklub. Hadisun maklub. Prevrnut ili obrnut hadis. Kao hadis kome se kaže da ne zna desnica šta je udjelila? Ljevica. A treba da ne zna ljevica šta je udjelila? Desnica. Paravija tu okrene hadis. Spore se islamski učenjaci ili muhaddisi oko razumijevanja ovoga hadisa s obzirom na hadis Ebu Ejuba Ansarija, u kome se brani okretanje prednjim ili zadnjim dijelom tijela prema Kijavi dok se obavlja fiziološka potreba. Pa kaže jedan dio islamskih učenjaka, ovaj hadis koji prenosi Ibnu Omar je dokinuo hadis koga prenosi Ebu Ejub. Je dokinuo ovaj hadis. Pa je znači dozvoljeno da se okreće čovjek prema kibli i ovako i onako kada obavlja fiziološku potrebu. Kažu drugi, ne. Hadis koga prenosi Ibnu Omar, Ibnu Omar, u kome se spominje da je poslanik, sallallahu alaihi bio okrenut zadnjim dijelom tijela prema kjabi dok je obavljao prirodnu potrebu, je izričit i vrijedi samo za Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. Treći kažu ne. Ovo se odnosi da je dozvoljeno da se okrene čovjek prema kjabi, kada obavlja fiziološku potrebu ako se nalazi u kućama ili u stambenim objektima, u zgradama. Nalazi znači u kući gdje ima zid i pregrada, onda kažu dozvoljeno je. U protivnom nije. Kaže jedna skupina učenjaka ili zastaju kod ovih hadisa. Pa su im hadisi nejasni. Ne mogu pomiriti uskladiti njihova značenja. Jer se u jednom hadisu brani, a u drugom se ukazuje da je to dozvoljeno. Hadis Ibn Omara, sam za sebe koga prenosi Ibn Omara, ukazuje da je dozvoljeno čovjeku da se okrene prema Kjabi sa kojim dijelom tijela? Zadnjim dijelom tijela. A ne ukazuje pred njim. U hadisu Ebu Ejuba se brani okretanje sa prednjim i zadnjim. A ovdje se dozvoljava okretanje sa zadnjim. Znači, prednji dio je šta? Zabranjeno svakom slučaju. Jer za prednji dio nemamo šta? Argumenta. No, međutim, neka olema kaže, ako može zadnji, može i prednji dio. Nema veze, nema razlike. Ako dozvoljeno okrenuti jedan dio, onda je dozvoljeno okrenuti prednji. Jer je prednji dio lakši s te strane nego zadnji. Pa dozvoljavaju. Znači da se okrene. U svakom slučaju, znači razilaženje u razumijevanju i pomirivanju ovih hadisa. U ovome hadisu je također dokaz da je dozvoljeno pratiti poslanika sallallahu sallame i njegove postupke koje on čini. I da je dozvoljeno te postupke prenositi ljudima i govoriti šta je Allahov poslanik sallallahu alaihi sallame činio i da su ti postupci šerijatski propisi. I ovo je još jedan od argumenta da su postupci poslanika sallallahu alaihi sallame dokazi u šerijatu. Isto tako, u ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno da se čovjek okrene zadnjim dijelom tijela prema kjavi dok čini prirodnu potrebu. Ili da kažemo i prednjim dijelom, analogno zadnjim dijelom. Gledajući samo ovaj hadis. gledajući samo ovaj hadis. Isto tako dozvoljeno je, uzima se ovdje iz ovoga hadisa, pouka ili korist da je dozvoljeno čovjeku da simbolikom ukaže na obavljanje prirodne potrebe. Što mi kažemo? Prirodna potreba ili fiziološka potreba ili obavljanje nužde i slično tome. Jer se to u arapskom jeziku kaže kabaul hađe. Kadaul hađe, obavljanje neke potrebe. Mi kažemo, obavlja potrebu, jel? Pa ne mora čovjek kazati direktno, znači da obavlja veliku ili malu nuždu riječima, već se ukaže to, znači, simbolikom. Isto tako, da je dozvoljeno obavljati nuždu na krovu kuće. Iznad čovjek, znači da gore negdje obavlja nuždu, a da stanuje ispod toga, isto tako nema smetnje i nema nikakve širijatske zapreke. Svejedno bio čovjek prisiljen ili ne bio prisiljen. Ne dozvoljeno znači da obavi tu prirodnu potrebu. I ono što smo spominjali znači prije toga da je dozvoljeno govoriti šta je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve činio da bi se ljudi ugledali, znači da bi činio onako kako je činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve U ome hadisu je isto dokaz da su bližnje od žene da mogu dolaziti u kuću kod nje bez ikakvih problema kako je Ibn Omar dolazio i kretao se po kući, naročito, jer naravno pazeći čovjek da pazi na svoj pogled i da ne ulazi tamo gdje mu je zabranjeno i u vremenima kada mu je zabranjeno, slično tome. A drugačije, znači, može dolaziti i posjećivati svoju bližu rodbinu. Znači, misle se na rodbinu koja je mahrem. Koja je mahrem. Neki islamski učenjaci kažu, govoreći o ome hadisu, dozvoljeno je, to su šafijski pravnici, kažu dozvoljeno je čovjeku da se okrene prema Kjavi u kućama, znači u stambenim objektima, uz dva uvjeta. Kažu, prvi uvjet je da pregrada ili zid koji je udaljen od tebe, jer se obavlja prirodna potreba, i ta pregrada koja razdvaja tebe i kjavu, kaže, ne smije biti udaljenija od tri podlatice. Znači, najviše što smije biti između tebe i zida, jeste tri podlatice. I da ta pregrada mora biti visoka, toliko da pokriva čovjekovo stidno mjesto koje je otkriveno kada obavlja prirodnu potrebu da ga niko ne može vidjeti. Što se tiče drugog uvjeta, on je ispravan sigurno. Jer mora čovjek biti pokriven, mora se sakriti kada obavlja prirodnu potrebu. No međutim što se tiče prvo, da ne smije biti udaljena više od tri potokice, za to nema nikog argumenta. Ne postoji, ne postoji nikakav dokaz. Što se tiče samog mišljenja ili prioritetnijeg stava po pitanju ovoga pravnog pitanja, islamski učenjaci, kako smo kazali, mi podijeljene stavove. No međutim, možda bi preče bilo, Allah najbolje zna i sigurnije kazati da je prvi postupak izričit Allahovom poslaniku sallallahu Odnosno obavljanje nužde okrenut prema kibli da je to to vrijedi samo za Allahovog poslanika sallallahu alejhi Jer je Allahov poslanik to zabranio. I njegove riječi, njegova zabrana su propis za cijeli umet. A njegov postupak može biti svojstven njemu. Pa je bolje kazati da je to samo, vrijedi samo za poslanika sallallahu alaihi selleme, a da ne vrijedi za druge ljude i to je mišljenje sigurnije. Iako mišljenje u kome se spominje da je to dozvoljeno u kućama ima svoju težinu, ima svoju jačinu. No međutim, sigurnije je da se to ne čini i bolje je da se to ne čini. Oni kažu, dozvoljeno je to u kućama raditi isto iz razloga što ima između tebe i tjave pregrada. Mi kažemo, ako se to radi na polju, pa između tebe i kjabe imaju brda i gore. Koliko brda ima između tebe i kjabe? Pa brdo je veći, znači zastor i pregrada, nego zid. A udaljenost ne igra nikakvu ulogu. Da li je ta udaljenost veća ili manja, to nema znači nikakve uloge u ovome slučaju. Pa je bolje čovjek koji preče da to ne čini, bilo da se radi o stambenim objektima ili da je čovjek, ili da je čovjek da se nalazi u na brisanom prostoru, negdje vani, u svakom slučaju bolje je da to ostavi, da se toga prođe. I na kraju ovoga hadisa, jedan propis koga su spomenuli neki islamski učenjak, između ostalih, Ebu El Mekjarim, Eruvijani, Imam Rafija i drugi, kažu da je okretanje prema kibli dok se obavlja fiziološka potreba, kazat ćemo mimo stambenih objekata, jer tu nema razilaženja, da je to mali grijeh nije veliki grijeh, nego se smatra, nego se smatra malim grijehom. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve to zabranio, a nije zbog toga šta? A nije zbog toga obećao nekome dunjalučku i ahiretsku kaznu. Jer je veliki grijeh ono zašto se obeća prokletstvo ili Allahova ljutna i sržba ili vatra džehennemska i slično tome. To se smatra velikim grijehom. A mimo toga se smatra malim grijehom ili mekruhom, ovisno stepen. Pa je Allah poslanik ovdje zabranio, nije kazao, a onaj ko se okrene, neka se boji vatre džehennemske. Jer tako će pržiti vatra džehennemska i slično tome, onda bi se to smatralo velikim grijehom. Pa su ubrojali, znači, pa su ubrojali ovaj postupak u male, u grije. I ovim bismo završili hadis koga prenosi Ibn Omar radijallahu ta'ala anhu. Naredni hadis, a on je sedamnesti po redu, je hadis koga prenosi Evnes Ibn Malik i u kome kaže Kjane Rasulullahi sallallahu alaihi wasallame jedhulul hala fe ahmilu ene o gulamun nahvi i davatan min ma'in wa anezeten fe jestenđi bil ma' Ulazio je poslanik sallallahu alaihi wasallame u el hala, to je mjesto gdje se čini prirodna potreba. I el hala to je u jedan brisani prostor. Otišao je znači da obavi prirodnu potrebu, a za njim smo išli ja i jedan dječak koji je imao, koji je bio približno mojih godina i nosili smo jednu posudu sa vodom i jedno koplje da se očisti sa vodom. U predaji koji bilježi Ibnu Sad u svome dijelu je Tabakatul Kubra spominje se da je ovo koplje poslanik sallallahu alaihi sallam dobio od Neđašije. Da mu je Neđašija poklonio, da mu je poklonio to koplje. Što se tiče ravije hadisa Enesa ibn Malika, o njemu smo već govorili i nešto o njegovoj siri i odlikama ovoga časnog ashaba i sluge poslanika sallallahu alaihi wasallam. Iz poljašnjeg značenja ovoga hadisa zaključujemo da je poslanik sallallahu alaihi se udaljavao zbog obavljanja prirodne potrebe. Znači da je ovo bilo negdje vani. Da je ovo bilo negdje, znači u pustinji ili na udaljenom nekom mjestu. Nosio je poslanik sallallahu alaihi wasallam koplje sa sobom jer bi nakon što obavi prirodnu potrebu uzeo abdest i najčešće bi klanjao nakon toga dva rekiata, što mi kažemo sunenul vudu, ili nešto drugo od dobrovoljnih ili propisani namaza. Pa bi to koplje udario, pa bi to koplje udario ispred sebe. Neki kažu učenjaci da je nosio koplje sa sobom da se brani od neprijatelja, ako ga neko napadne. Jer su uvijek neprijatelji u Medini tada spletkarili protiv poslanika, sallallahu alaihi pa je nosio koplje, znači da se brani. A nosenje koplja sa sobom ima nekoliko odlika i ima nekoliko razloga da čovjek nosi sa sobom koplje. Prvo da se čovjek odbrani od neprijatelja i od divljači, divlji zvijeri koje ga mogu napasti. Drugo, da čovjek sebi iskopa rupu gdje će obaviti prirodnu potrebu. Da ga ponekad ne pršće dok obavlja nuždu. I da nakon toga može zatrpati to da znači ne smeta onome ko prolazi tuda. Isto tako da udari koplje, pa da objesi stvari svoje na koplje. Da mu vise neke stvari koje ne želi da ostavi na zemlji, bojići se da crvi ili mravi ne uđu i slično tome, onda i može objesiti na koplje. Može klanjati prema koplju. Može se oslanjati kada ide sa kopljem. I kako kažu islamski učenjaci, riječima Allaha te barake otala, ofiha me'aribun uhra, kako je rekao Musa a.s. Oni je fiha na aribu uhra. I ja imam u ovome štapu i druge potrebe. Služi mi znači za druge i služi mi za druge stvari. Dobro. Je li se poslanik sallallahu alaihi sallam zastirao pomoću koplja? Je li stavljao zastor pa da se zastre dok bi obavljao prirodnu potrebu? Nije spomenuto u ome hadisu, niti je spomenuto u drugim, niti je spomenuto u drugim hadisima. Pa postoji mogućnost da jeste. Zato imam Buharija naslovio u svome poglavlju u svome sahihu poglavlje nošenje koplja i vode dok se čovjek čisti nakon nužde. Pa je ukazao na zastiranje. No međutim, nije preneseno jasno u hadisma da je poslanik sallallahu se zastirao. U ovome hadisu je dokaz da je dozvoljeno čovjeku da služi i da bude na usluzi pobožnim i dobrim ljudima. Kao što su bili Enes Malik i ovaj dječak na usluzi poslaniku sallallahu alaihi wa alihi Zato je Imam Buharija naslovio poglavlje u svome sahihu, kaže poglavlje, ko nosi vodu nekome da bi se očistio. Ko nosi vodu nekome da bi se očistio. Znači, služi mu i biva njemu u hizmetu i biva njemu, znači, u službi. Isto tako, dokaz u njemu da je dozvoljeno čovjeku da koristi nekoga od svojih sljedbenika koji su uz njega, da mu pomogne u određenim, u stvarima. Kaže imam Ruvijani, poznati šafijski hadisi i pravnik, dozvoljeno je, kaže čovjeku, da iznajmi svoje malo dijete, čovjeku od koga zna da će imati koristi. I uzeo je za dokaz za to kao priču Enesa ibn Malika, koga je njegova majka dovela poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. U drugoj predaji, ili u drugoj verziji od ovoga imama, Rubijanija kaže, dozvoljeno je ocu da iznajmi svoga maloljetnog sina, čovjek od koga zna da će nešto naučiti od njega. I kaže, to liči najviše pozajemljivanju i metka. Kao i metak da se pozajmio, pa ti ga neko nakon toga vrati, samo što ovaj metak dolazi tada sigurno, misli se jele na dijete, umnožen. Jer ako se pouči kod učenih, onome što će, što će koristiti njemu i njegovoj vjeri, sigurno da je to kudi kamo bolje nego da je boravio kod vlastitog roditelja. U ovome hadisu isto tako dokaz da je lijepo čovjeku da se udalji kada obavlja fiziološku potrebu, da se udalji od ljudi, da nije znači blizu ljudi. I to je došlo od poslanika sallallahu u nekoliko hadisa udaljavanje znači od ljudi. Pa ono što se vidi i što su upali mnogi muslimani oponašajući one koji ne vole niti Allaha niti njegovu vjeru, niti propise, pa da po putevima obavljaju prirodnu potrebu, to je zlo koje se raširilo i po nekim muslimanskim zemljama ili kod nekih muslimana i to je oprečno i to je oprečno šerijatu i to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio u hadisu kada je kazao da će čovjek biti kažnjavan u kaburu zbog toga što se nije zastirao pri obavljanju prirodne potrebe nego znači zato što je to činio javno kaže imam Elasili u ome hadisu nije jasno kazano da je poslanik sallallahu alejhi ve čistio se sa vodom. u hadisa kaže čistio bi se sa vodom. Ove riječi bilma čistio bi se vodom od koga su? One su riječi Ebul Walida, šeha imama Buharija od koga imam Buharija penio hadis. A on nije vidio niti Anasa niti ovoga dječaka. Pa su to njegove riječi. Jer bilježi ovu predaju bilježi se ova predaja isto kod Buharije, putem Sulejmana ibn Harba od Šobeta da je rekao da su nosili za njim vodu, ali nije spominjano da se je čistio sa vodom. Nije spominjano da je poslanik Salao čistio se sa vodom. Zato neka braća Lema kaže da nema ni jednog ispravnog argumenta da se čovjek čisti nakon nužde sa vodom. Da nema argumenta jasnog i ispravnog da se čisti čovjek nakon umse sa vodom. No međutim, vidjet ćemo da argumenti ukazuju suprotno tome i da postoje vjerodostojni hadisi. Kažu, nosio ovaj je vodu za poslanikom, sallallahu Zbog čega? Zbog čega je nosio vodu? Kaže, možda nosio vodu da se abdesti poslanik. Da opene ruke da se nakon nužde. Možda nije nosio da se čisti vodom. Pa hadis kažu nije jasan. No međutim, ispravno je da argumenti ukazuju da je praksa poslanika sallallahu alejhi bila da se čisti nakon obavljene prirodne potrebe sa vodom. Pa prenosi Ata ibn Ebi Mejmune od Anesa ibn Malika da je rekao a ovu predaju je zabilježio imam Buharija u svome sahihu ušao je poslanik sallallahu alejhi u mjesto gdje se obavlja prirodna potreba znači ovo je druga verzija ovoga hadisa a za njim smo kaže išli ja i jedan dječak i nosili posudu sa vodom i koplje, pa se je očistio nakon fiziološke potrebe sa vodom. Pa je hadis šta? sam sad Enes govori, više ne govori Ebul Walid, šejh imama Buharije. Nego govori sada Enes, pa se je očistio nakon toga sa, sa vodom. Kako je Enes mogao znati da se Allah postane počistio sa vodom? Je li gledao? Postoji mogućnost da je vidio kako se Allahov poslanik čisti, da nije vidio nešto njegovih stidnih mjesta, da je vidio kako se čisti. Ili da je Allahov poslanik ušao sa vodom i izišao bez vode. Šta je uradio? Prosuo vodu, pa je na toga zaključio da se čistio sa vodom. A u drugoj predaji kaže se, kada bi Allahov poslanik s.a.v. obavio veliku prirodnu nuždu, došao bi mu ja sa vodom, kaže pa bi se on oprao sa vodom. Jasni hadis po dan. Ne može se sada kazati lijevo ili desno. Nema. Ima hadisa da se poslanik sallallahu sallam čistio znači sa vodom. A u predaji kod imama muslima, i ovo znači sve vjerodostojne predaje, kaže se pa bi obavio prirodnu potrebu, pa bi izišao, znači iz klozeta ili čenite, a on se očistio nakon fiziološke potrebe sa vodom. Znači sve jasne predaje sve jasne predaje da se Allahov poslanik sallallahu alejhi čistio sa vodom. No međutim neki islamski učenjaci uzeli neke predaje koje nisu jasne, pa kažu nema dokaza. No međutim da su sakupili nije ovo znači ukor islamskih učenjacima, mi nemamo pravo na to nikako, no međutim svakome promakne ponešto. Pa i vrhunskim islamskim učenjacima promakne neka, neka stvar. Da su sakupili sve predaje i verzije ovoga hadisa, vidjeli bi da imaju znači argumenti koji ukazuju na to. Na primjer, predaje koji bliži Ibnu Mađe u svome sunenu, od Ajše radijallahu ta'ala anha, koja ima vjerodostojan lanac prenosilaca, kaže Ajša, nisam nikada vidjela Allahovog poslanika, sallallahu alaihi vseleme, da je izišao iz čenite, nakon obavljene prirodne potrebe, a da nije dotakao vodu. Je li ovo jasan hadis da se čistio vodom? Je li jasan ili nije jasan? Nije jasan. Nije jasan. On je izišao Kaže, nikad ga nisam vidio da nije izišao, da nije dotakao vodu. Kažu neki sam slušao da nije dotakao vodu, da se nije abdestio. Može biti? Može biti. Nije dotakao vodu, da nije oprao ruke. Da se nije abdestio. Nije jasan, Nije jasna predaja. Pa kada kažeš čovjek ovo je dokaz da se Allahov poslanik sallallahu čistio sa vodom nakon fiziološke potrebe, kaže hadis nije jasan. On je u pravu, taj nije jasan, ali su drugi jasni. Pa kaže pa je izišao nama, a on se očistio sa vodom. Pa ne može biti ja znači jasnije od toga. Pa je tako neminovno znači da se uzmu pored tih nejasnih predaja da se uzmu jasni rivajeti i predanja koji ukazuju znači ono o čemu, ono čemu govorimo. Kaže Ibn Battal, poznati malikijski pravnik i muhadis prije toga, koji ima poznati svoj komentar na Buharin Sahih, koji je danas štampan u deset tomova, kaže da su Hudejpa ibn Lijeman Huzeyfe ibn Jeman i Sa'id ibn Musejib da su mrzili da se čovjek čisti nakon fiziološke potrebe sa vodom. I te predaje od njih dvojice bilježi Ibn Abi Šejbe. I spominje imam Ibn Abdelber u svome dijelu Elistiskjar. I kažu da su se muhađiri čistili sa kamenjem, a ensarije sa vodom. Neki učenjaci kažu, muhađiri su se čistili sa kamenjem, a ensarije sa vodom. Kaže šehovi sami Ibn Kajim u svome dijelu Zadul Mead, <clears throat> Allahu poslanik bi se sallallahu alaihi wasallam čistio ponekad sa vodom, ponekad sa kamenjem, a ponekad bi spojio vodu i kamenje. Prvo bi se očistio čime? Kamenjem, potom vodom. Što se tiče prva dva slučaja, čišćenja jedan put vodom, jedan put kamenjem, odvojeno, zato mi vjerodostojne predaje u najvjerodostojnijim hadijskim zbirkama. No međutim, što se tiče spajanja, za to nema argumenta. Nema dokaza da je poslanik, sallallahu alaihi vseleme, ikada spojio, da je spojio između kamenja i vode. Iako je to većina islamskih učenjaka iz prvih i potonjih generacija dozvolila. Kažu, u tome je korist čovjeku, da ne mora odma direktno sa rukom da dira nečist nakon obavljene nužde, nego to ukloni prvo onu veliku nečist ukloni znači sa kamenjem, a nakon toga kada se pere manje nečisti dolazi znači na njegovu ruku, pa to biva čišće za čovjeka i biva njegov tahur ili njegov tuhur biva potpuniji na takav način. Pa je kažu bolje da se ovako čini. No međutim to nije preneseno od poslanika sallallahu alejhi U jednoj predaji se navodi da su od Ibnu Abbasa kaže spušteni ajet u kome Allah Đelšanu kaže fihi riđalun juhibbuna i jetatahharu, wallahu juhibbul I to imaju ljudi koji vole da se čiste, a Allah voli one koji se mnogo čiste, da su ashabi poslanika sallallahu alaihi wasallame, da su spajali između kamenja i vode. Pa je Allah objavio da Allah voli one koji se čiste. No međutim, ova predaja je slaba, slabo je ocenio Ebu Razi i drugi, jer se u njoj navodi spajanje kamenja i vode, a poznato je u verzijama ovoga hadisa, kako bilje živno Mađe i drugi, kako kaže Imam Nevovi u svome komentaru na Buhari, na muslimov Sahih, da je svugdje spomenuto da su čistili vodom. Da su čistili vodom, pa da je Allah Žešano, objavio ovaj ajet da voli one koji mnogo čiste. I to je vjerodostojno. Pa znači, kuranski ajet koji je objavljen ovim povodom potvrđuje da je čišćenje sa vodom šta? Legitimno je da ima svoje, znači, je da ima svoje utemeljenje u sunnetu poslanika sallallahu alaihi Dobro, mi smo, mislim davno prije spominjali kada se čovjek čisti kamenjem, ne može ukloniti svu nečist. Mora trag nečistoće ostati. To je nemoguće da ukloni sve. Uklanja većinu nečisti i glavni dio nečisti, ali trag ostane. E taj trag u šerijatu nema ibrata nikakvog. Ne smeta. Taj trag ne smeta. Znači što ostane i trag od nečistoće, on ne smeta. On ne smeta u protivnom. Znači, ne bi se ashabi mogli očistiti sa tri, recimo, kamenčića da uklone, znači, potpuno nečistoću sa svoga, sa svoga tijela. Ibn Musaib kada je pitan o čišćenju nakon nužde sa vodom, kaže, to rade samo žene. To kaže, rade žene. Jer žene ne mogu se ponekad očistiti, naročito nakon male fiziološke potrebe, ne mogu se očistiti kamenjem. To je kod žena problematično, pa kažu to rade, to rade žene. No, međutim, mi smo vidjeli da je to došlo u sunetu poslanika, sallallahu alaihi i da je to dozvoljeno. Što se tiče imama Ibnu Habiba, otišao u jednu drugu krajnost. Pa je kazao, nije dozvoljeno čovjeku da se čisti sa kamenjem u prisustvu vode. Ako imaš vodu, ne smiješ se, zabranjeno ti je haram da se očistiš sa kamenšćom. A druga skupina islamskih učenjaka koje spominje imame Neuvi u El Minhađu, Kažu, ako se čovjek kaže očisti vodom, to se ne smatra čišćenje. Sa vodom nema jasnog i vjerodostojnog. Međutim, mi kažemo, ispravno je, inša Allah, jedno i drugo, voda, šta? Prečaj bolja. Ovo bi bio ukratko hadis koga prenosi Enes ibn Malik, u kome se spominje za čišćenje nakon nužde vodom nakon nužde, jer prethodno se spominjali, znači, brojna pitanja vezana za ovu, znači, meselu. Allahu Teala alem, wa sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahabi ajmai. Jazakumullahu khairan.